vir die musiekleire besalm van David. Mag die Heere u verhoor in die dag van benauwdheid, mag die naam van die God van Jacob u beskerm. Mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Mag hy denk aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien. Sela Mag hy u gee na u hart en al u voornemens vervolg. Ons wil juig oor die oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Mag die Heere al die begeertes vervul. Nou weet ek dat die Heere sy gesalfde verlos. Hy sal om verhoor uit sy heilige jimmel met machtige dade van verlossing van sy rechterhand. Sommige roem op strijdwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Heere onze God. Hulle het in mekaar gesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Jere, verlos die koning, mag hy ons verhoor op die dag as ons roep.